chunka kah capítulo. Waranja watamanta. Chaymantañataqmi rikurjani Hukan angelta, Anak pachamanta Paiga uray Muchkasha ukupachapa yabintawan hatun Kadinata parikuspanmi. Chay angelmi dragunta peruspan waranja watapa Huatarurja. Chay dragonjariki ñaupaj culebram hinaspa satanaswan sutichasqa diablom. Paita uku pusuman punkunta wichqarurqa, hinaspam sigurananpaq sillarurja, waranja wata pasanankama. Chaynapi kunatapas amaña ingañananpaq. Waranja wata pasaruptinñataqmi kanga, kanga pisi organitagmi Tianakunatapas. kunatapas. Chaykunapiqa tiyachkasqaku juzganankupaq kamachisqakunam. Rikurqanitaqmi Jesusrayku hinaspa Diospa palabranta willakusqankurayku kunkan jorusqakunapa almankunatapas. Paykunaqa manam adorarqakuchu manchakuypaq animaltapas nitaq imaginnintapas. Manataqmi markantapas churachikusqakuchu urkunkupipas nitaq makinkupipas. Paikunaha como waranga wata Kristuan kasjaku. Wakin wañuqkuna michaqa mana kawsarisqachu waranga wata tukunankama. Paikunaga punta kawsarimuqkunam. Ancha Dios minaspa dios punta kawsarimuqkunaqa. y manam manam imananqañachu Dios kanga dios Diospa pa sacerdotin kunanyam. Paikunaja Cristuanmi jaku waranja wata. Satanaspa vencesja MANTA Waranja wata pasaroptinñam, Satanas kacharisja kanja preso MI Kay pachamanmi lluqsimunqa llapallan nasyunkunata engañanampaq. Gustawan magutapas, MI PAIKUNAPA trupankunata gerapa Chay lamar huchapa patampi AHUINA manaña yupay atinam. TRUPA kunam Pasaspanko hawanta pasaspanko Dioslapagna kawsaqkunapa NINTAWAN moyorirun jaco. mi dios niata hanaq pachamanta ninata kachaykamuspan yapallanta INGAÑAGNINKO Ingañaqninku diabluñataqmi GRUPACHKA Grupachka huchaman KARHA karqa. tagmi Karha, animal animalpiwan llulla willakuypas. Chaypim tutapuncha puncha uñakarinhaku wiña wiñaypaq. Hatun yuraq nimpi juicio manta Hinaptinmi rikurjani huk hatu hatun tianata. tiyanata. hawampi hawanpi tiyaqtapas. Mantam, ñawpaqninmantam cielopiwan piwan kaipacha chinkarurja. Hinaptinmi mana maipas maipas paikunapa Chaymantam rikurgani Hatumpas taksapas ñawpaj wañuqkunata. Paikunaga hatun tiyanapaj ayllanpim sayachkasqaku, hinaptinmi librukuna kichasqa karqa. Wiñay kawsay librupas kichasqa kaptinmi, wañuqkuna juzgasqa karqa rurasqankuman hina, hinaspa librukunapi hina mi wañuypas chaynataq wañusqakunapa kasqanpas chaypikah kaq Hakunata, Sapakaman Juzgas hakarhako rurasqankuman hina. Wañuypas chaynataq wañusqakunapa kasqanpas propachka huchapim chinkarurja Kaiha iskay kaq wañuymi. Chay mi wischusqa karqaku wiñay y librupi mana hakunapas.